smatraju da je put bilo kojih, bilo kojih kafira ispravan i da je to njihova vjera ravna islamu kako ovo izvodi iz vjere ima li neko da zna kako nesmatranje kjafira kjafirom izvodi iz vjere se razumije moje pitanje smatranje nesmatranje kjafira kjafirima izvodi iz vjere odnosno sumljanje u to da su oni na kufru izvodi čovjeka iz vjere kako to se razumio e, reći sada ja i kako to sad izvodi iz vjere zbog čega gdje tu mi ne imamo sad vjeru šta je tu to u slučaju ako smatramo drugu vjeru ako ovo drugo što smo rekli ali samo ovo prvo ako, ako ne držimo kjafire za kjafire odnosno ako sumnjamo u njihov kufr bliže si blizi ti vjerojatno to tebi ovaj smiruje dušu da je tako ali što se tiče mene mislim da treba malo još detaljnije to objasniti Reci, brate. Priznali im istinu, jel? A u njoj se vjeri traži tamo kufr, znači, kufr postao istina, priznanje kufra za... može u redu je. Međutim, braćo, ovdje znači čovjek koji sumnja da su kjafiri, kjafiri. Ili čak počinje da sumnja nakon što je znao da su kafiri ili nije nikad ako nije nikad on nije nikad ni postao o muslima ako nije nikad smatrao kafire kafirima on nije nikada ni postao muslima zašto? zato što se u islam ulazi sa šartovima la ilaha ila, isa la ilaha illallah a la ilaha illa prvo jeste šta? da znaš da nema drugog boga sem Allaha da nema drugog puta sem Allahove vjere ovaj to nije nikad bio a sve i da je bio pa da je jednog dana pošao sumljati počinje da sumnja u temelj vjere počinje da sumnja u u la ilahe illallah počinje da sumnja u la ilaha illallah pa taj čovjek kako može biti mu'min ako kao što ste rekli nema jekin da je samo Allah Bog ne zna i nema jakin da je samo Allah Bog. Isto tako ne zna i nije načitu da nema drugog Boga. Nego on ovdje sad, pa ne zna možda ima ona. E sve dok ne budeš znao ne budeš sigura, ne budeš u ekinu i nisi šta? I nisi mu'min. Sve dok ne budeš, ne mogneš reći ešhedu. Šta je ešhedu? Svjedočim. Kako ti svjedočiti da je se desilo to i to ako ti, šta? Ne znaš pa sve iako nisi siguran neš opet nego samo ako se desilo tako da si ti ubijeđen ja vidio ja svjedok pa kažeš ešhedu svjedok sam ešhedu en la ilaha illa Allah svjedok sam da ne ima Boga sam Allaha o ešhedu enne Muhammeda Rasulullah a Rasulullah je došao da ibadet potvrdi samo Allahu tabaraka wa ta'ala i da dostavi Islam koji je jedini put kog Allah Đalešanu u robovima odabire ome jebtahe غير الاسلام دينا فلن يقبل منه, ovako stoji u šerijatu kog je donio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam znači taj ili nije postao vjernik ili čak da je bio i da je jedno vrijeme smatrao a zatim u neuzubillahi ta'ala njegovim grijesima Allah Đalešanu srce prepustio da ga, da ga uzme slabost i ušla mu šubha sumnja, zatim počeo da izjednačava nekoga Allahu ili da pridružuje islamu drugu vjeru i drugi put. Je li ovo jasno, vrać? Što se tiče ovoga, vraću, ono je, ono je musibet, odnosno nesreća današnjici. Pa ćete tako čuti one koji studiraju kod kršćana vjeru ili one koji studiraju čak u Bosni, a predaju im ti ekumenisti ti koji izbližavaju vjere i bratime vjere bratime iman i kufr govore im kako islam toleriše e, kršćanstvo kako je to blisko, kako je to jedno kako ne ima zamjerke zatim izmišljaju događaje da je poslaniku sa vasalam židov mazao vrata neđasetom a on to sve smireno i blago čistio i dalje kršćane nosio na srcu neće nikad spomenuti da je Resul sallallahu sallam u jednom danu zaklao dao pogubiti 800 židova Benu Kureize niti će spomenuti da je prije toga Benu kainu Kainuka, Benu Nadir istjerani zatim da je Hajber uzet židovski Hajber i da je ostavio vasijet Resul sallallahu alaihi wasallam koga je izvršio Hazreti Omer u svome doba svoga hilafeta da se očisti čitavo arabijsko čitavski arabijski poluotok od židova i kršćana da ne ostanu dvije vjere u džaziratul arabije arabijskom poluotoku pa tako vjernici mu'mini ne imaju tog vela'a wal bara'a odricanja od kufra i e, prijateljstva prema mu'minima jedino zbog čega? zbog toga što ih tako uče neka su ti spremni, mada rijetko jer najčešće ovaj, ovaj, ovaj Baltelovu laž spominju koju smo malo prije spomenuli ali nekad će spomenuti hadis kod Buharije od Enesa gdje se navodi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam obašao obišao u bolesti jednog židova dječaka koji je ranije poslaniku sallallahu alaihi wasallam bio na usluzi pa kažu vidite kako je poslanik alaihi salatu wasallam prijateljevao, posjećivao se imao odnose, veze sa židovima međutim u rivajetu stoji da je poslanik alaihi salatu wasalam tog dječaka koji mu je činio dobročinstvo posjetio da ga pozove u islam sjeo je pored njega i rekao mu primi islam eslim pa dječak i u smrtnim mukama jel, svjestan šta je smrt da se ide Allahu a i svjestan poslanikovog karaktera i njegove iskrenosti bio je time ganut, htio je da, da udovolji poslaniku, ali je istovremeno pogledao u svoga oca židova, jel, bojao se da ga neće on ukoriti i kako će se to doimiti njemu, njegovom ocu. Ali mu je rekao otac kada je vidio, pročitao je pogled sinovlje, pa mu je rekao poslušaj Ebul Kasima, poslušaj Muhammeda alaihi salatu wasalama i dječak je primio islam oni koji zbog ovog slučaja opravdavaju sve što danas čine prema kršćanima i kršćani prema njima i židovima, ehlu kitabu, kažemo im nema problema da i vi ovo isto činite. To ne samo na, na smrtnim eh, mukama i smrtnoj bolesti, nego inače. Nema nikakve zamjerke da idete činiti davu kršćanima i da mu kažete eslem primi islam Četvrto, smatranje drugih zakona, osim Allahova šerijata, jednakim boljim ili smatranje nečije presude od presude Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sura Ma'ida od 41. do 50. ajeta. Alhamdulillah. Zašto, braćo, zašto ovo izvodi iz vjere? Zašto ovo izvodi iz vjere? Ko ima još? Ali treba nešto ubjedljivije. za tebe, ali ovdje treba sada za svakog i onoga ko o tome nema pojma, jednostavno da shvati da je to doista tako. To ti. Mi smo ovdje kazali, brate, smatranje drugog zakona ravnim ili boljim od Allahova zakona ili nečije presude ili presuda boljim prikladnijim, uspješnijim, prihvatljivijim, za ljude korisnijim od zakona šerijata. A ovo što ste vi kazali, sve je u korist zabrane uzimanja tog zakona i tako dalje. Međutim, ovdje se treba držati akide, braćo draga. Zapišite, a prije toga shvatite Allahu Đelešanu nije ništa ravno, je li tako? Je li tako? Je li njegovom znanju ići je znanje ravno i dostojno njegovom znanju? Je li? Nije. Ni njegova bića, ni njegova svojstva, ni njegova znanja, ni njegova rahmeta prema robovima, ni njegova poznavanja robova, niti nje, niko određuje kao što on određuje, što je Allah spustio u zakon, rekao robo, ovo je zakon, on je kader da događaje koji dolaze, koji određuje, on, da svi idu na taj kalup, da se ništa ne mijenja. Međutim, ako neko od nas, braćo, napravi jednu jažvu, znate šta je jažva? Jedan kalup kroz koji će ići voda i kaže ovo mi je dovoljno. To je zakon ljuski. A neko drugi pušta vodu pa mu pusti, a? Čitavu poplavu. Ide na jažvu ili odnese sve odnese sve jer neko drugi šta daje događaje neko drugi pokreće zbivanja i ti sad hoćeš da i šta kanališeš, regulišeš, određuješ usmjeravaš ne može međutim ako isti taj koji odredi jedan taj kaluf i on pušta vodu a on će to urediti Tako Allah te varaka oćala koji je propisao to, to, to. Isti on je stavio jel, zakone u ljudske, u ljudske grudi, u ljudsku dušu. On je isti taj odredio moći ljudskog uma. On je taj koji će davati događaje za događajima, davati na fake, davati iskušenja, davati, davati pokretati. Znači sve, sve je znači u jednom skladu. Pa zato kada izjednačimo neći zakon sa Allahovim, šta smo uradili? Izjednačili smo nekoga i stavili na mjesto Allaha tabaraka wa ta. U, ovo je u rububijetu. U rububijetu. Zato Belaj koji je ovdje po pitanju ovome kao i po pitanju ovom prvom odnosa prema ahlu kitabu ili, ili mušicima uopšte, recimo kjaferima, ti ne znaš koga sad više vole jednom ti kažu ehlul kitab jer oni su vjernici dobro da vidimo jesu onda jel se odriču makar kjafira, mulhida, ateista, mušiga ne komunisti šta su oni ehlul je kjafiri da li se njih odriču ne, <laughs> ne oni su sada ime i mujo oni su iz iste mahali to je igra samo to je igra E po ovom, po ovom pitanju izjednačavanja drugih propisa sa Allahovim propisima postoji musibet također. Gdje kada neko poziva u šerijat, osuđuju ga da poziva u što? U nazadnost. Je tako? U zaostalost. U kameno doba. Šta su uradili ovi? Allaha Đalešanu su opisali zaostalim. Je tako? Je tako? nemoćnim, neznanim. Jer ovaj šerija dolazi iz Allahovog sveznanja, iz Allahove dobrote. A oni ga, pa šta je ako ti opišeš Allaha Đalešanu neznanim, nepodobnim za, za, za, za ono koji daje zakone i uspostavlja propise? Šta si uradio? Mu'min posle toga. Jesi li? Nisi. Zato je to vraćao širk. Zato je to širk. Jer dajemo Allahova svojstva drugima, a Allahu pripisujemo svojstva od kojih je on čist. Da je nesposoban neozubila propisati zakon koji odgovara ljudima od doba Resula sallallahu alaihi sallam do čega? Do kijameta. A dao je i moznak koji je ocijenio nesposobnim, a oni ga smatraju sposobnim da ih vodi do kijameta. Ha? Allah tabarak tala ne brani mozgovima da rade, naprotiv naređuje. Naređuje. Ali im isto tako da je pomoć u svjetlu kog je spustio u zakonima koji će usmjeriti te mozgove da ne bi se bavili onim što im je uzaludno istraživati. Da se pokore Allah ovoj istini. Je li jasno, braćo? Znači, to je e, širk, odnosno izvođenje iz vjere zbog toga što se tad ne vjeruje u Allaha što se tada Allahu drugi pripisuje jednakim ili boljim jer zakon Allahu je bolji od ljudskog kao što je Allah bolji od koga? ljudi isto jer Allahov zakon dolazi iz njegovog sveznanja a ljudski zakon dolazi iz ljudske nesposobnosti i ograničenosti i odmah je ovaj zakon šta savršen, a ovaj drugi je isto tako ograničen kao i njegov njegov autor odnosno onaj koji ga je načinio pet mržnja i prezir prema nečemu od vjere prema nečemu sa čime je došao poslanik ali salatu wasalam pa makar to i činio pa makar to i činio čovjek ne voli namaz mrzi namaz a i obavlja ga a i obavlja ga kad govorimo o našem narodu braćo, moramo i ovo imati na umu upravo ovu petu stvar koja izvodi iz vjeri naši ako ih nazovemo vjernici naši klanjači ehlul mesajid Vjerujte mi, braćo, da mrze vjeru. Mrze i obavljaju nešto. Ali spomeni im bradu, mrze je, šerijat mrze. Džihad, boru protiv kafira, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Želešanu najdraže je djelo. Za muslimane najkorisnije. Kafirima mrsko, a i njima mrsko. Pa šta je to zajedničko? <laughs> šta je to zajedničko? Kafirima mrzak džihada, a i njima mrzak kao da je nešto zajedničko između njih i njih rekli smo da je od šartova la ilaha illallah šta? ljubav ljubav pa smo rekli tada da ne ima koristi čovjeku koji obavlja namaz Allahu a mrzi Allaha ljudi često izađu iz vjere zbog ove tačke i zbog sljedeće pa on klanja i misli što god kaže da, neće, da ga neće ovaj kao vjernika koštati pa govori ma neću ja u džennet ma ne moram ja u džennet pa neki da ja u džennet i tako dalje i tako dalje ja, odu to su riječi koje, koje vjernik ne smije osim pod prisilom da kaže jer židovi su vjerovali da je poslanik alaihi salatu wasalam poslanik i znali su to ali su mrzili i Allaha i poslanika i islami i muslimane zato se ne smije među vjernicima naći to svojstvo ni pošto šesto ismijavanje i izrugivanje nečega od Allahove vjere šta mislite vraćo ili je ismijavanje ili mržnja štetnija i jasnija kao kufr evo recimo jedan čovjek tebe ismijava drugi te mrzi šta ti izgleda ovaj a ah? a mržnja je nekako. Mržnja izgleda duš, dušmanskija. Je tako? Jer ismijala je ovako, šali se, poigra, igra. Ali mržnja, to je već stav, ha? Jer ovaj koji smije, on istrči povremeno, je tako? Pokazuje svoj kufr povremeno. Ali onaj ko mrzi, on je odvojen stalno. On je tamo u skupini židova on je tamo u skupini židova koji su jasno protiv toga jer mržnja je znak da si otok čist da se tome protiviš da to ne prihvataš da to ne voliš da si protiv toga dok ismijavanje poigravanje i tako dalje ono je također od dijela koja izvode iz vjere ali smo ga ovdje spomenuli samo kao potvrdu da mržnja izvodi iz vjere zato obraćo oni koji hoće da slijepo pomire muslimane i slijepo ih ujedine kao što to šije zagovaraju da dolaze da grade jedinstvo i tako dalje kažemo im ne treba nam vaša pomoć jer nas je Allah povezao sa la ilaha illa Allah mi znamo da se moramo voliti i ne smijemo šta mrziti. Pa zato što mi sporimo oko mesele ili dvije ili tri ili koliko hoćete mesela u kojima je džajz sporenje. To neće između nas posijat šta? Mržnju. Ni pošto. Ni pošto. Pa ne trebaju nam te njihove lažne niti i veze koje treba da nas uvežu. Jer mrziti ne uzubillah spomenuti neko nešto iz, iz, iz, iz Kur'ana ili sunneta ili iz islamskog fikha a ti to mrziš ti kojem je jasna akida ne smiješ to ni izdaleka ni izdaleka to ne smiješ pa ko će te onda vezat ali ljudima kojima nije jasna akida poveži ga kako god ćeš on će to sutra poprikidat zato ga se vežete s čovjekom nije se fajda povezat nego kada se vežeš gledaš šta za tog čovjeka znači veza pa tako mi se dogovorimo večeras sa 15 ljudi radimo sutra posao a za njih dogovor ne predstavlja ništa hoće sutra iko dođe da uradim e kakva ti, kakva ti korist od ove veze kad se vežeš čovjek pa gledaš šta znači za njega veza Kako vam korist da vi sa, sa pahućinom povežete deset 10 železni kugli hoće li ispojiti i kažeš povezao sa... a jesi šta od te veze ima korist tak je i ovaj islam koji nije islam koji je Allah objavio tu je veza ali vidite braća da nas ne spaja a, a nismo uvezani ali ako to te, te iste kugle povežemo sa debelim brodskim užadima ha? onda iz aviona baci i kada panu neće se šta razdvojiti To je veza. E šta bi to uvezalo nas i, i, i šije? Šta? Rat protiv Srba, pa prestaće sutra. Šta bi još kriza, pa nestaće sutra krizi. Nestaće je sutra. Ne treba nama veza. Pored Allahove tabaraka wa ta'ala veze. Jer mi znamo da nosioca imana, pokornog Allahu tabaraka wa ta'ala, ne smijemo mrziti, a moramo Šta? voliti ja to moram ako hoću Allahovo zadovoljstvo nema drugog interesa samo ako hoću dženeti ja to moram jer kaže Resul sallallahu alaihi wasallam niko od vas neće vjerovati dok mu strast ne bude slijedila ono sa čime sam ja došao gotovo moja strast hoće mržnju prema ovom čovjeku a Allah žalešanu zbog toga što je on mu'min pada mu na seždu i pokoran mu naređuje meni odmah šta ljubav i zabranjuje mi da ga mrzim gotovo je ako hoćeš da vjeruješ onda neka strast tvoja pokori čemu onom s čim je došao poslanik to jeste neka tvoja strast prekine mržnju prema tom čovjeku i neka se trenira na ljubav prema njemu jer tako on naređuje onaj kome se moraju pokoriti hirovi i strasti ismijavanje i izrugivanje bilo čega sa čime je došao poslanik alaihi salatu wasalam odnosno što je u vjeri sura Teube 65. i 66. ajat rekli smo da u ovoj petoj i šestoj neznalice po našim mesečidima na Bajram izađu koliko god hoćete, onaj se ismijava sa Eliflamim, onaj se ismijava sa Rukumom, onaj se ismijava sa Allahu Akbar, onaj Zatim se ljudi smijavaju sa bradom, smijavaju sa hijabom, smijavaju sa dizajnjem ruku, smijavaju sa džihadom, smijavaju ne znam, kad neko kaže, kad neko kaže šerijat, odmah, jel, cirkuliraju sa njim i smatruju da je to neki iz onih kamenih vremena i tako dalje spomenuli smo gori pa makar to i radio pa makar to i radio ranije smo napominjali prisjećate se vi toga da jedan čovjek na primjer popije alkohol ali vjeruje da je haram vjeruje da je haram i pokaje se Allahu tabaraka wa ta'ala a da se i ne pokaje nije šta kjafir nije kjafir i vi njega korite vi njega korite treba to je munker to je munker treba ga suzbijati i osuđivati ali dođe jedan drugi koji je sebi dao pravo time što ga nije uradio I ovaj se jedan ne brani, on kaže, evo zubila najgore, ovo je najgore. Ne valja to? Ne valja. Jel grijeh? Jest grijeh, ja sam, da, da mi Allah oprosti, ili ne kaže ni to, znači ne kaje se. Pa i kad dođe pred Allah, doći će se velikim grijehom. Ali dođe drugi koji je bolji od vas, šta smita i tako. Pa kao pa što si ti pro pa ti ne piješ? Neka ne pijem šta ima veze, nek piju ljudi. ovaj je od ovih koji mrze nešto i ne slažu se sa nečim pa makar ga činili odnosno ne činili zavisi da li je naredba ili je zavaren ovo je jako opasna stvar jako opasna stvar pa ćete vidjeti ljudi klanjaju ali i da ne klanjaju isto bi, isto bi im bilo ne osjećaju puno zbog tog namaza ili jedan njegov ahval klanja drugi ne klanja ne pravi on između njih razlike a on klanja to je tako To je tako. Zašto onda se onda stanje nije riješeno kod nas i zašto su ljudi tako u vjeri slabi i zašto vjera ne triumfuje zbog svega ovoga brać. Zato kažem da je ova lekcija jako bitna kao šartovi la ilaha illallah značenje la ilaha illallah značenje ibadeta i tako dalje. Sedam sihr sihr Šta je sihr braćo? Sihr je u islamu zabranjena rabota. Zabranjena. Sihr i bavljenje njime onome ko se Allahu Želešanu pokorava ne postoji. Takav način petljanja između ljudi ne postoji. Nego radimo što je naredio Allah tabaraka wa ta'ala. A sihr nam je zabranio. A sihr je korištenje nekih puteva i nekih snaga, da ne kažemo energija, sila koje je Allah Želešanu odobrio kaderama zabranio šerijatom. Razumijete li? Odobrio Allah Želešanu da postoji kao iskušenje ljudima, ali i zabranio šerijatom i ocijenio ih kufrom. I za Allaha Želešanu šerijatski to ne smije da postoji postoji kao iskušenje ali ne smije da postoji za, za čovjeka a zatim ljudi ulaze i jašu te valove jašu te struje i time bivaju šta? kjaferi sura al-Bakara 102 drugi ajet واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر Allah tabaraka wa ta'ala je stvorio svinju, jel tako? I hoće kaderom da ona, šta? Postoji. Ali je zabranio šariatom. I šariatom ne dozvoljava da se jede njeno meso ili koristi nešto od nje. Tako je u šerijatu. Tako je stvorio alkohol. Stvorio je druga dijela koja je zabranio i hoće kaderom da budu tako je iskušao ljude i sa čime sihrom sa sihrom kao što je iskušao i sa šeitanom ne vrijedi čovjeku da kaže što je Allah stvorio šeitana vrijedi li mu to pa ti put Ebu Bekra haj za njim je on pitao što je Allah stvorio Iblisa ili je shvatio šta je i kako je da nema on promjene ne pita se Allah jel' za ono što uradi, a on, oni će biti kod njega, od njega, od strane njega, jel? Pitani. Ovdje Allah je zašano kaže i slijede ono što su čitali i dostavljali šeitani u doba vladavine Sulejmana, u doba Sulejmana, ali i Oma kafara Sulejmana. I odmah govori i nije i nije Sulejman bio kafir što znači da je ono što objavljivaju šeitani kufr nego su šeitani bili kafiri zbog čega ju alimu na nas sihr zato što se bave sihrom i uče ljude sihrom e dole sada Allah lišanu navodi i kaže i nisu naučili nikoga tom sihru nisu učili nikoga a da ne bi reci to je iskušenje pa ne postaj, ne, ne postaj nevjernikom ne bivaj nevjernikom znači da je bavljenje sihrom kufr jer Allah šano je zabranio sihr pa dobro je ono što je zabranio ovaj, eh, odma samo grije ne Allah šano je zabranio širk je tako a šta je širk samo grije ili je kufr kufr tako naučavamo sihr da je kufr jer mora vraćar da mora vraćar da bude šta nevjernik jer onaj ko se bavi sihrom traži pomoć i obraća se kome šeitanu i mora da im bude pokoran a pokornost njima i obraćanja njima i traženje od njih je kufr pišite kaže Resul sallallahu alaihi wasallam ko ode vraćaru i povjeruje njegovim riječima postao je nevjernik ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wasallam bilježi Ahmed da buhuriri sene sahih osmo osmo djelo koje izvodi, samo ćemo i nabrojati, pomaganje kjafira protiv muslimana. Dokaz da je ovo, da je ovo nevjerovanje jeste nedostatak čega nužne stvari u akidi, a to je el vala wal bara'a. El vala wal bara'a. Prijateljstva i neprijateljstva prijateljstva prema mu'minima i neprijateljstva prema kjafirima. To prijateljstvo i neprijateljstvo znači i ljubav unutarnju, i pomaganje riječima, i pomaganje životima, i metkom i svim. E sad čovjek koji pomaže kjafira, voli kjafira, ne ima u njemu imana. Pomaže kjafira riječima, ne ima u njemu imana. Pomaže kjafira i metkom, ne ima u njemu imana i obratno ako ratuje protiv mu'mina. Pa pišite, izlazi iz vjere ovaj zbog toga što nema u sebi al-wala'a wal-bara'a šta je al-wala'a wal-bara'a to je nužno nužna akida od akide islama poslušajte šta uzvišeni o tome kaže sura Al-Mujadala 22. odnosno zadnji ajet 9 smatra je da neki ljudi mogu izaći iz okvira šerijata i 10 okretanje od Allahove vjere ne želeći da je nauči niti da joj se pokori sura seđda 22. ajet okretanje od Allahove vjere ne želeći da se nauči i upozna i uđe u nju znači da joj se pokori sura seđda 22. ajet جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك الله وحده والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ko će nam ročeno brojati deset dijela koja izvode iz vjere židovima i kršćanima i dužnostima muslimana prema njima i ostalim keafirima i mušicima znači židovi i kršćani i odnos prema njima napišimo ko su židovi i kršćani oni su narod koga Kur'an, koji Kur'an naziva Ahlul Kitab, odnosno sredbenici knjige. Prvo napišimo židovi. Židovi su Musaov, Musaov narod. Zovu se Benu Israil, odnosno sinovi Israji, Israila, a Israil je u ovom slučaju Jakub, a.s. A Israil je Jakub, a.s. Rahmeka Allah Oni su narod kojima je Allah Želešanu Slao najviše poslanika A razlog je Njihovo odbijanje Allahovih naređenja Njihova praksa prema Poslanicima i objavama Bila je takva da, kad, da kada im god poslanik donese nešto što im se ne sviđa dio, dio njih bi u lažu goni a drugi dio bi ubi drugi dio bi ubili tako se židovi znači odnosili prema poslanicima one koje bi uspi u laž utjerati pa da i narodne slijedi da im se vjera ne širi ne bi ih ubijao gdje će je tražiti ima li neko ovdje da ne izlaziš ima li neko još kalem višak hajde požuri molim hajde dobro koji bi znači uspi da ulaž utjeraju i odvoje narod od njega da obustave njihovu davu pusti bi ih neka živi a one koje ne bi mogli spriječiti i predstaviti narodu lašcima da se narod od njih okrene onda bi ih ubijaj to je bila praksa njihova židovi su kroz sva vremena pogotovo danas izvor i pokretači svog nereda na zemlji oni su izmislili Ujedinjene nacije i Savet bez bezvjednosti Savet bez bezvjednosti Ujedinjene nacije Svjetsku banku oni kroje zakone koji vladaju među ljudima šire razvrat drogu, muziku upravljaju ratovima dijele svijet i države postavljaju vladare i tako dalje Musa a.s. je od njih pretrpio mnoga zla koja su mu činili kada je otišao na Sinaj da govori sa svojim gospodarom Allahom tabaraka wa ta'ala židovi su se samo za mjesec dana vratili širku vratili obožavanju teleta poslije tog prestupa Allah Đalešanu im je slao mnoge ajete, mnoge znakove i prijetnje ali se oni nisu opamećivali čak je digao brdo iznad njih u znak prijetnje tražeći od njih čvrst zavjet da će ići pravim putem ali ni to nije omekšalo njihova tvrda srca nego su mijenjali Allahove riječi dozvoljavali što je on u knjizi zabranio i zabranjivali što je on dozvolio židovi su na Allaha tabaraka wa ta'ala iznijeli brojne laži i potvore tako kada im je naredio zekijat govorili su kako je Allah siromašan oni bogati traži da, je, da mu udijeli propisali su mu škrtost kažu da je Allahova ruka stisnuta a propisali su mu i sina tvrdeći kao kršćani da je Uzeir Allahov sin Uzeir. tu potvoru su činili i prema Allahovim iskrenim robovima potvorili su Merijem radi Allahu anha za blud kada je rodila Isa alaihi salatu wasalam govore da se Allah Želešanu umorio u šest dana u kojima je stvorio nebesa i zemlju pa se odmarao sedmi dan pa se odmarao sedmi dan i to subotu i to subotu koju oni svetkuju i ne rade u njoj smatraju Džibrila alejselama svojim neprijateljem i mrze ga zato što donosi objave u kojima se naređuje i zabranjuje i borba propisuje a tvrde da im je prijatelj Mikail koji obskrbu donosi znači vole Dunjaluk i hoće da je pod njihovom kontrolom pa vole Meleka i Džibrila i sma, a, Mikaila i smatri ga svojim prijateljem jer on samo spušta kišu samo donosi na faku na zemlju a oni neka rade kako hoće međutim Džibril donosi objave u kojima je tevhid, u kojima je halal, haram, džihad uzdiže koga hoće, ne mora biti židovi tako dalje nisu povjerovali u poslanstvo Isaa ni u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prokleti su od Allaha a proklinjali su ih i poslanici a Resul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam se borio protiv njih dok ih nije iskorijenio na arapskom poluotoku najbolje kazivanje o židovima sadržano je u Kur'anu u surama u skoro svim surama naročito u suri Bekara Araf Maide Hud Isra Taha Anbiya Kasas Kasas i drugim i drugim surama kršćani mislim oko desetak miliona svugdje svugdje u matičnoj je dva tri miliona dva miliona kršćani su Isaov narod Isaov narod ali Isaov